Νιώθω, νιώθω βαθύτερα συγκινημένη για την τιμή που μου κάνετε όλοι εσείς απόψε εδώ. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους προαγωγούς και το μάνατζέρ μου που μοιράστηκαν τις χαρές και τις λύπες μου, τους γονείς και τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να ανέβω τόσο ψηλά. Γεια σου μαμά, γεια σου παπά, ο Θεός να σας έχει καλά. Είστε υπέροχοι. στον αρμόδιο τα ταχύδια Λόρις μου γλώσσα μέχρι τα γόνα να πουλάς Τουρί στους νέους, είσαι ο παλιός Άμα δω σε πόνιρο να γίνεις αρχηγός Υγρός, αρχηγός, στον τυπό του παρέζαγη Έκανα αυτό να ζητιάνε, πάνω λύπνη Του λυθεί σηκώ από τα γόνατά σου Έτσι όπως σε βλέπω, θέλω να σε λιώσω Το προϊόν μαγιάδεψε, το ρόμενο τελειώνει Μισές σελίδες στο βιβλίο της μαλακίας Τώρα, έχω σε τρέλες Είσαι καμάρι της μαμάς ένωσε το νόημα της νέας γενιάς Σούζονται τον δρόμο της επιτυχίας Πρώτη τρονυπόβεση οικογενειακή Μάνας αγοράζει πρόγερο στην πάκια Τώρα η στάση την καλή Άθλιε, τώρα βλήθη Άθλιε, τώρα βλήθη Άθλιε, τώρα βλήθη Τώρα βλήθη Τώρα βλήθη Glory be. Glory be.